Հանրային ռադիոյի եթերացանկը շարունակում է Տեխնոաշխարհ հաղորդաշարը։ Ողջույն։ Խոսափողի մոտ Անուշ Ապրասյանն է։ Այս թողարկմանը կանդրադառնանք մեր իագրագիտությանը, մասնավորապես սոցիալական ցանցերից եւ կայքերից անվտանգ օգտվելու կանոններին, կլսեք խորհուրդներ, թե ինչպես խուսափել ապատեղակատվության թակարդ ընկնելուց եւ կտեղականաք IT աշխարհի նորություններին։ Թվային տեխնոլոգիաների բազմազանությունը, համացանցի հասանելիությունը եւ սոցկայքերը փոխեցին տեղեկատվություն ստանալու մեր նախասիրությունները։ Վերջին տասնամյակում տպագիր մամուլ ընթերցողների քանակը կտրուկ նվազել է, իսկ նորագույն տեխնոլոգիաներին տիրապետալ ձգտող ավակ սերնդի թիվը աճել։ 7.8 միլիարդ բնակչություն ունեցող երկրագնդում 3 միլիարդ մարդ ունի սմարթֆոն, որը տեղեկություն ստանալու ամենատարածված գadgetն է։ Ըստ վիճակագրության մարդկանց 89%-ը տեղեկություն է փնտրում հենց սմարթֆոնների եւ շարժական սարքերի միջոցով։ Մոտ 4 միլիարդ մարդ էլ գրանցված է սոցիալական տարբեր ցանցերում։ Իսկ դուք երբևէ հաշվել եք, թե քանի սոցցանցում եք գրանցված եւ քանիսն եք ակտիվ օգտագործում։ Երբևէ մտաբախություն ունեցել եք, որ ձեր կողմից տրամադրած անձնական տեղեկատվության գաղտնիությունը չի պահպանվի կամ որևէ կայք մուտք գործելիս այն չի տարածվի։ Ահա մի քանի կանոն, թե ինչպես անվտանգ օգտվել սոցցանցերից եւ սոցկայքերից։ Մի օգտագործեք նույն գախնաբառը բոլոր կայքերի եւ հաշիվների համար։ Եթե դժվարանում եք մեծ քանակությամբ գախնաբառեր հիշել, ապա կարող եք օգտվել հատուկ ծրագրերից, որոնք ձեր փոխարեն կստեղծեն եւ կպահպանեն գախնաբառերը։ One Password, KeePass եւ LastPass ծրագրերը հրաշալի օգնականներ են նման դեպքերում։ Բանկային կամ առհասարակ ֆինանսական կայքերում հարկավոր է միշտ երկաստիճան կամ երաստիճան մուտքային համակարգեր գործածել։ Անվտանգությանը նպաստող հավելյալ ֆունկցիաներից է մուտք գործալուծանությունները։ Այսինքն, երբ ձեր հաշիվ մուտք են գործում անծանոթ սարքից կամ համակարգչից, ձեր էլեկտրոնային փոստին կամ հեռախոսահամարին ծանուցվում է այդ մասին։ Բջջային համարին ծանուցում կստանաք միայն այն դեպքում, եթե միացրել եք ձեր բջջայինը սոցանցի հաշվին։ Եթե չեք ցանկանում, որ կիբերհանցագործները հապշտակեն ձեր լուսանկարները կամ առհասարական ցանոթները հետևեն ձեր գործունեությանը սոցցանցերում, սկսած անձնական տվյալներից մինչև գրառումներ, ապա փոխեք ձեր գաղտնիության կարգավորումները։ Facebook-ում օրինակ, եթե կարգավորումների բաժնում ընտրել եք public հանրային տարբերակը, ապա ձեր մասին ողջ տեղեկությունները, գրառումները, լուսանկարները բաց են բոլորի համար։ Friends ընկերներ տարբերակը ցուցադրում է ձեր էջի գործունեությունը միայն ընկերներին։ How you connect-ի միջոցով էլ կարող եք հասանելի կամ անհասանելի դարձնել ձեր էջի որոնումը։ Որոնողական համակարգերի դեպքում օգտվեք այնպիսիներից, որոնք հնարավորին քիչ են հավաքում վիճակագրական տվյալներ ձեր նախասիրությունների, համակարգչի կամ աշխարհագրական դիրքի մասին։ Օրինակ, DuckDuckGo բավականին տարածված եւ անվտանգ որոնողական համակարգ է, ապահովում է առանց գովազդի որոնման արդյունքներ։ Օրական 10 միլիոնից ավել որոնումներ են լինում այս համակարգով։ Որոնվող բառը գրելիս արդեն տեսնում ենք առավել հավանական ենթադրությունները։ Start page-ը նույնպես բավականին լավ արդյունքներ է ապահովում։ Այն չի հավաքում որևէ աշխարհագրական տեղեկություն կամ համակարգչի որևէ տվյալ։ Միշտ նախընտրեք մուտք գործալ HTTPS տարերով սկսվող կայքեր։ Դրանք անվտանգ են։ Մյուս տարբերակով HTTP-ով սկսվողները անվտանգ չեն։ Առաջարկվող տարբերակում հաղորդագրությունները գաղտնագրված են եւ չեն կարող կարդացվել։ Սոցցանցերից ու սոցկայքերից օգտվելիս կարևոր է յուրաքանչյուր տեղեկություն ֆիլտրելու հատկությունը։ Տեղեկությունները ստուգելու, ճիշտն ու սուտը տարբերելու մեդիագրագետ լինելու բանաձև գոյություն ունի։ Այս հմտությունները թրծվում են փորձով, բայց կան սկզբունքներ ու հարցեր, որոնք օգնում են վերլուծել ցանկացած տեղեկություն եւ անալ սեփական եզրահանգումները։ Քննադատական մտածողությունը մեդիագրագիտության հիմքն է, իսկ քննադատական մտածողության հիմքում հարցերն են։ Գոյություն ունեն մեր եգրագիտության միջազգայինորեն ընդունված 5 հիմնական հարցեր, որոնք մշտապես պետք է մտքում ունենալ ցանկացած մեր յանյութ դիտելիս, լսելիս կամ կարդալիս։ Նախ փորձեք հասկանալ, թե ով է հեղինակը։ Յուրաքանչյուր մեդիա արտադրանք ունի հեղինակ եւ միջնորդավորված է։ Նույնիսկ նորությունները վերապատկերում են իրականությունը հեղինակների աչքերով։ Ապա որն է ասելիքը հարցինի պատասխան, մեկ նախադասությամբ ձևակերպեք, թե ինչ էր ուզում ասալ տվյալ նյութը, որն է տեղեկատվությունը, որը փորձում էր փոխանցել մեզ։ Երբեմն վերնագրով անհանգստացած կամ ողքեվորված բացում ենք նյութը ու ողարզում, որ հոդվածում կամ տեղեկույթում բոլորովին այլ բան է ասվում։ Պատահում է, որ ասելիքը հստակ չէ, անորոշ է ձևակերպված, parorված է զգացմունքային հայտարարություններով, փաստերն ու կարծիքներն էլ խճճված են։ Հաջորդը ով է հասեատերը հարցն է։ Խոսքը Մերիա լսարանի մասին է։ Լսարանը շատ կարևոր է Մերիայի համար, քանի որ Մերիա արտադրանքի սպառողը եւ գնորդը լսարանն է։ Միայն այն, որ մենք միացնում ենք այս կամ այն հաղորդումը, սեղմում ենք հղումը, բացում ենք կայքը, արդեն ավելացնում է տվյալ Մերիայի լսարանը։ Հետևաբար նաև վարկանիշը, ինչն էլ իր հերթին ավելացնում է նրա եկամուտը։ Գովազդատուն լրատվամիջոցին վճարում է դիտողների կամ ընթերցողների քանակին համապատասխան, եւ հենց այդ պատճառով էլ Մերյան հաճախ դիմում է տարբեր հնարքների՝ դիտումներն ավելացնելու համար։ Ինչ հնարքներ են օգտագործված հարցի պատասխանը հաճախ այնպես է քողարկված, որ դժվարանում ենք գտնել։ Եթե տեղեկությունը հուզել է կամ հունից հանել է, կամ էլ այնքան անհավանական է, որ աչքերիդ չես հավատում, ապա դա եւս ազդակ է, որ գուցե նյութը ստուգելու կարիք կա։ Սենսացիոն վերնագրերը, հուզիչ լուսանկարները, նաև տարածված կարծրատիպերը հաճախ հանդիպող հնարքներն են։ Հինգերորդը ինչ նպատակ ունի նյութը հարցն է։ Պարզելով թե ով է հեղինակը, ինչ է ուզում ասել եւ ում է դիմում, կարեւոր է հասկանալ թե ինչ նպատակի է հետապնդում նյութը։ Արդյոք դա պարզապես ժամանցային նյութ է։ Լուր է, որ զուտ տեղեկատվություն է փոխանցում։ Գովազդը, ինչ որ գաղափարի քարոշչությունը փորձում է լսարանին շեղել որևէ կարևոր թեմայից կամ իրադարձությունից, թե պարզապես սենսացիաների միջոցով գումար է աշխատում։ Ինչու է այս տեղեկությունը հաղորդվում հիմա։ Ինչ շահեր կարող է լինել այստեղ եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ լուրը։ Մտածեք այս մասին, նախքան կսեղմեք հավանալ կոճակը։ Արտարոց վերնագրերով եւ վառ լուսանկարներով նյութերի հիմնական նպատակը սովորաբար լսարան գրավերը, դիտումներն ու հավանումներն ավելացնելն է։ Դրանով իսկ ավելի շատ գովաստ ստանալն ու մեծ գումար վաստակելը։ Այս նպատակը բացահայտելը եւս շատ կարեւոր է՝ կեղծ լուրերին չխապվելու եւ դրանք տարածողներին դիտումներով չաջակցելու համար։ Դե ինչ, հուսով եմ այսուհետ առավել ուրախadir կլինեք սոցկայքերից ու սոցցանցերից օգտվելիս։ Հիշեք, մեր եգրագետ մարդը համաշխարհային սարդոստայնի թակարդը չի ընկնի։ Այժմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորությունների եւ գիտության աշխարհի նորարարությունների մասին։ Արդյունաբերական դիզայնի ֆակուլտետի ուսանող հարավկորեացի Մինուկ Փենգը ռոբոտային աչք է ստեղծել բոլոր այն մարդկանց համար, որոնք չեն կարողանում ապրել առանց սոցիալական ցանցերի, գրում է Luxury Launches-ը։ Երրորդ աչք հայտնագործությունն իր տեսակի մեջ նորարարություն է։ Ռոբոտային սարքավորումը, որը ամրացվում է ճակատին, հեշտությամբ ворսում է բոլոր խոչընդոտներն այն ընթացքում, երբ սմարթֆոնի օգտատերը քայլելիս չի նայում դիմացն ու զբաղված է սոցիալական ցանցերով։ Ճանապարհին որևէ խոչընդոտ նկատելու ստանալու դեպքում երրորդ աչքը ազդանշանի միջոցով անմիջապես այդ մասին տեղեկացնում է իր տիրոջը։ Սարքավորումը կազմված է կիսաթափանցիկ պլաստիկե մարմնից, իսկ ճակատին ամրացվում է բարակ եւ կպչուն գելային բարսիկի միջոցով։ Ռոբոտային աչքը հագեցած է բարձրախոսով եւ գիրոսկոպով։ Վերջինս սենսոր է, որն օգտագործվում է սմարթֆոններում դրա էկրանը ավտոմատ կերպով պտտելու կամ լուսավորումն անջատելու եւ միացնելու համար։ Հենց այս սենսորն է կարողանում հայտնաբերել ճանապարհին արկա խոչընդոտները, երբ օգտատիրոջ հայացքն ընկնում է հեռախոսի մեջ։ մեջ. Facebook սոցիալական ցանցի մշակողները սկսել են ստեղծել Instagram լուսանկարների եւ տեսագրությունների փոխանակման ծառայության նոր տարբերակը, որը նախատեսված է 13 տարեկանից ցածր երեխաների համար, գրում է Bloomberg-ը։ Օրերս ընկերությունը հանդես եկավ նոր հավելվածի մասին հայտարարությամբ, բայց այն դեռևս չի գործարկվել։ Գրում է գործակալությունը եւ բացատրում, որ հավելվածի օկտատերերը պետք է առնվազն 13 տարեկան լինեն։ Գնալով ավելանում է այն պահանջարկը, երբ երեխաները հարցնում են իրենց ծնողներին, թե արդյոք կարող են օգտվել մի այնպիսի ծրագրից, որը կօգնի նրանց իրենց ընկերների հետ կապ պահպանել։ Այս պահին ծնողները շատ տարբերակներ ունեն, ուստի մենք աշխատում ենք ստեղծել լրացուցիչ հնարավորություն կանոններ ճիշտ այնպես, ինչպես արել են Messenger Kids-ի դեպքում։ Մենք նախատեսում ենք ծնողների կողմից վերահսկվող համակարգներ մուծել Instagram, որ เป զի երեխաները կարողանան կապ պահպանել իրենց ընկերների հետ, հնարավորություն ունենան բացահայտել նոր սիրելի զբաղմունքներ եւ հետաքրքրություններ, ասել է Facebook-ի խոսնակ Ջո Օսբոլնը։ Անցյալ տարվա հուլիսին Հայնան կղզուց արձակված Չինաստանի առաջին տիեզերանավը Tianwen-1-ը հաջողությամբ վայրեջք է կատարել Մարսի մակերևույթին։ Առայժմ միայն ամերիկացիներին է հաջողվել վայրեջք կատարել Մարսի վրա, հայտնում է BBC-ի ռուսական ծառայությունը։ Tianwen-1 տիեզերանավն իջել է Մարսի հյուսիսային կիսագնդում գտնվող Ուտոպիա հարթավայրի հարավային մասում նախապես ընտրված տարածքում։ Մարսագնացի օգնությամբ նախատեսվում է ուսումնասիրել այս տարածքի երկրաբանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարության կողմից իրականացվող կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 17-րդ միջոցառման շրջանակներում նորարարական ինքնատիպ գաղափարների պակաս չկա։ Հայ գիտնականների նոր սերունդն իր գաղափարներով ու արտադրական լուծումներով բազմաթիվ հետաքրքիր ծրագրեր է ներկայացնում, գրում է Armen Press-ը։ Նախագծերի թվում է 10X ինժեներինգը։ Օգտագործելով VR տեխնոլոգիա, ընկերության ինժեներական թիմը մշակել է երաչափ ակնոց, որը հնարավորություն է տալիս մարդու տեսողական եւ լսողական զգայարանները տեղափոխել դեպի վիրտուալ աշխարհ, ինչի արդյունքում բժշկական հետազոտությունների կամ ստրեսային այլ իրավիճակներում նվազում է ցավն ու ստրեսի աստիճանը։ Գաղափարի հեղինակը ընկերության ղեկավար Դավիթ Զարգարյանն է։ Ցանկացած գաղափար ծնվում է, երբ առնչվում ես խնդրի հետ։ Դավիթը նշում է, որ այս նախագիծն ալ սեփական խնդրի արդյունք է։ Նրա երեխայի մոտ առաջացել էր ֆոբիա բժշկի եւ ներարկումների նկատմամբ։ Նմանօրինակ սարքեր աշխարհում արդեն կան, սակայն հայկական մոդելը մի քանի քայլ առաջ է եղածներից, քանի որ հայ ինժեներների մշակած կոնտենտում հաշվի է առնվում նաև յուրաքանչյուր մարդու անհատականությունը, ազգությունը, տարիքը, նախասիրությունները, տարբեր երևույթների նկատմամբ ընկալունակությունը, ճաշակը եւ այլ հատկություններ։ Պրոդուկտի ներդրումը առաջին թեստավորումը նախատեսվում է 6 ամիս հետո։ Թեստավորումն անցնելուց հետո ընկերությունը Հայաստանի բուժհաստատություններին սարքերը կտրամադրի անվճար։ Հայաստանի սահմաններից դուրս լիցենզիայի տրամադրած արժեքը մոտ 1000 եվրոյի սահմաններում կլինի։ Ստացված դրամաշնորով ինժեներ գիտնականները նախատեսում են աշխարհի լավագույն գիտական ամսագրերից մեկում հանդես գալ հոդվածով գիտականորեն ապացուցելով, որ մշակված այս մոդելն ամենաարդյունավետն է աշխարհում արդեն եղած նմանօրինակ ապրանքներից, գրում է Armenpress-ը։ WhatsApp հաղորդագրությունների ծառայությունը վաղուց իր օգտատերերի բոլոր հնարավոր տվյալներն ուղարկում է Facebook ընկերությանը։ Այս մասին RIA Novosti-ն հայտնել է ռուսական ազգային տեխնոլոգիական նախաձեռնության SafeNet ինժեներական կենտրոնի փորձագետ Իգոր Բեդերովը եւ նշել, որ փոխանցված տեղեկատվությունը պարունակում է նամակագրություն, լուսանկարներ, գտնվելու վայրեր եւ այլ հեռախոսային տվյալներ։ WhatsApp-ի գաղտնիության նոր քաղաքականությունն ուժի մեջ կմտնի մայիսին, որից հետո օկտահաշվի գրանցման տվյալները, գործարքների ծառայությունների օգտագործման վերաբերյալ տվյալները, այդ թվում ընկերության այլ ծառայությունների հետ փոխգործակցությունը, բջջային սարքերի վերաբերյալ տեղեկությունները եւ IP հասցեն կփոխանցվեն հավելվածի մայր ընկերությանը Facebook-ին։ Այն մարդիկ, որոնք չեն համաձայնվի նոր պայմաններին, ստիպված կլինեն իրենց հաշվից օգտվել որոշ սահմանափակումներով։ Այս օգտատերերը կկարողանան միայն մուտքային զանգեր եւ ծանուցումներ ստանալ, իսկ հաղորդագրություններն ընթերցելն ու ուղարկելն անհասանելի կդառնան։ Առաջին բանը, որ պետք է ասել, այն է, որ WhatsApp-ը մի քանի տարի է, ինչ պատկանում է Facebook-ին։ Այսինքն բոլոր տվյալները, որոնց մասին ընկերությունը նոր է հայտարարում, իրականում սոցցանցերին են փոխանցվել երկար ժամանակ ասել է Բեդերովը։ Բացի այդ, նա պարզաբանել է. այս ամենն արվում է օկտատերերի քանակն ավելացնելու համար։ Գախնիկ չէ, որ որքան երկար ժամանակ օկտատերերի իրական տվյալները տեղ գտնեն Facebook-ում ընդգրկված ծառայություններում, այնքան ավելի ճշգրիտ, արդյունավետ եւ թանկ գովազդային թիրախավորում կարող է ընկերությունն առաջարկել իր հաջախորդներին։ Ասել է փորձագետը եւ նշել, որ օկտատերերը պետք է գիտակցեն, որ գախնիություն այլևս չկա։ Նրանց մասին արկա բոլոր տեղեկությունները կհայտնվեն սոցիալական ցանցերում։ Խոսքը նրանց սարքավորումների, հեռախոսների, նամակագրության, խոսակցությունների բովանդակության, լուսանկարների, զանգերի եւ այլնի մասին է։ Ամեն ինչ կվերլուծվի եւ կվաճառվի գովազդատուններին, որ เป զի նրանք էլ փորձեն մեզ վաճառել հենց այն, ինչը մեզ ենթադրաբար պետք է, ասել է մասնագետը։ Հանրային ռադիոյի եթերում տեխնոաշխարհ հաղորդաշարն է։ Հետևեք մեր թողարկումներին ինչպես առցանց տիրույթում, Facebook-ում եւ YouTube-ում, այնպես էլ FM 102 եւ 3 հաճախականությամբ։ Տեխնոաշխարհի թարմ նորություններով եթերում կլինենք հաջորդ երկուշաբթի։